Հանրայինի ուղիղ եթերում դրատվության ժամ է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր հայրենիքի պաշտպանի օրն է։ Արցախի նախագահան այցելել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Արցախի գլխավոր դատախազն ամփոփել է գերատեսչության 2017 թվականի գործունեության արդյունքները։ Նիդերլանդների խորհրդարանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ազատ հայրենի կուսակցության կանանց խորհուրդն աջակցություն է տրամադրել կարիքավոր մի շարք ընտանիքների։ Ցուցահանդես նվիրված Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Արցախում նշվում է հայրենիքի պաշտպանի օրը։ Օրվա արդիվ նախագահ Վակոսյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտաշնորհավորում եմ ձեզ հայրենիքի պաշտպանի օրվա արդիվ։ Շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին։ Արցախյան գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիքում կան զինվորներ, սպաներ, գեներալներ, հայրենիքի պաշտպանության մասնակցած վետերաններ, այդ սուրբ գործին իրենց կյանքը նվիրաբերած ազատամարտիկներ։ Հավերժ փառք ու պատիվ հայրենիքի նվիրյալներին։ Մենք հպարտ ենք մեր քաջարի զինվորի բասկի եւ ոգու ուշով։ Հպարտ ենք, որ ունենք պատերազմի բովում թերծված ու կայացած հզոր ու հաղթական բանակ, որն անառիկ է պահում հայրենի երկրի սահմանները եւ միշտ պատրաստ է արժանի հակահարված տալ ճշնամու ցանկացած ոտնձգության։ Հպարտ ենք եւ այսուհետ էլ կանենք ամեն հնարավորը մեր երկրի պաշտպանունակության ու ժողովրդի անվտանգության շարունակական ամրապնդման, խաղաղության ու կայունության պահպանման ուղղությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է առողջապահության նախարարության Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել բժշկական անձնակազմի հետ, քննարկել հաստատության գործունեության վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ առողջապահության ոլորտը, մասնավորապես մանկական բժշկությունը, մշտապես գտնվում է պետության ուշադրության կենտրոնում եւ այսուհետ էլ արվելու է հնարավորը բուրսպասարկման որակը բարձրացնելու, որակյալ բժշկական կadrեր պատրաստելու եւ վերապատրաստելու ուղղությամբ։ Մեկ անգամ չէ, որ այս տարիների ընթացքում նշել եմ ձեր ծառայության կենսական նշանակությունը մեր երկրի կյանքում եւ օգտակար եմ համարում այս կարգի խորհրդակցությունները։ Մենք այս տարիների ընթացքում բավականին մեծ աշխատանք ենք կատարել եւ շարունակում ենք կատարել արդիականացնելու մեր առողջապահական հաստատությունների հնարավորությունները համապատասխանացնելու այսօրվա բանալին։ Խորհրդակցությանը բուժհաստատության գործունեության մասին հաշվետվությունը ներկայացրել գործադիր տնօրեն Մհեր Մուսայելյանը։ Նրա խոսքով բուժմիավորումն անցած տարի բուժօգնությունը տրամադրել 2317 երեխայի։ Իրականացվել է 790 վիրահատական միջամտություն։ 50 միջամտություն կատարվել է լաբորասկոպիկ եղանակով եւ ուզում եմ շեշտ դնել, որ կատարվել են այնպիսի վիրահատություններ, որոնք առաջ անգամ են կատարվել Արցախում։ Անդրադառնալով բուժմիավորման խնդիրներին, գործադիր տնօրենը նշել է կարևոր եմ համարում ուժ միավորման ջերուցման համակարգի ոչ բավարար աշխատանքը։ Շենքի որոշ մասերի ջերուցում չի ստանում, որը մեր միջոցներով կարգավորել հնարավոր չի։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն իր խոսքում անդրադարձավ ինչպես բուժմիավորման, այնպես էլ նախարարության առաջնահերթ խնդիրներին, գլխավորապես մանկաբույժ մասնագետների քանակի նվազմանը։ Սա ոչ միայն Արցախի խնդիրն է, աշխատում ենք այդ ուղությամբ այն կլինարդինատորները, որոնք 2016 թվականին, 17 թվականին են անցել ուսմանը, մի մասը ուղեգրվել են մանկաբուժության մասնագիտությունով։ Նշենք, որ մանկական պոլիկլինիկան ամեն տարի սպասարկում է մոտ 15000 երեխայի, եւ այդ աշխատանքն իրականացնում են 14 տեղամասային բժիշկներ։ Հանդիպանը քննարկվել է մասնագետների վերապատրաստման, Երևանում արցախցի ուսանողների ուսումն ավարտելուց հետո հայրենիքում աշխատելու անհրաժեշտության մասին հարցերը։ Բուժմիավորման շենքային պայմանների բարելավման համար նախագահի կողմից հանձնարարական ստացավ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Նախագահի մեկ այլ հանձնարարականով մոտ ժամանակներս կլուծվի հաստատությանն անհրաժեշտ ավտոմեքենայով ապահովելու հարցը։ Անդրադառնալով բժիշկների սոցիալական պայմաններին, Բակո Սահակյանն ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել ոլորտի աշխատողների աշխատավարձը։ Նախագահին ուղեկցում էին պետնախարար Արայիկ Արությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ ամփոփելու գերատեսչության 2017 թվականի գործունեության արդյունքները։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2017 թվականին Հանրապետությունը մաճել են հանցավորության դեպքերը, արցանագրվել է 766 դեպք, ինչը 62-ով ավել է 2016-ի համեմատությամբ։ Սրան հակադիր 2016-ի համեմատությամբ աճել է բացահայտման տոկոսը կազմելով 98.4 տոկոս։ Չբացահայտված է մնացել 11 հանցագործություն։ Չնայած հանցագործությունների թիվն ընդհանուր առմամբ աճել է նախորդ տարվա համեմատությամբ, այնուհանդերձ փոխվել է հանցագործությունների որակական նկարագիրը։ 2016-ի համեմատությամբ նվազել են ծանր հանցագործությունների մարտերի թիվը, աճել են միջին ծանրության եւ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների դեպքերը։ Արձանագրված 766 հանցագործություններից միայն 56-ն են կազմել ծանր եւ առանձնապես ծանր կամ ընդհանուր հանցագործությունների մոտ 7%-ը։ Նախկինում 8.5%։ Արցանագրված 766 հանցագործությունը դասակարգվում է հետևյալ կերպ։ Մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ 260, հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի եւ բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 233, սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 179, տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ 11, պետական իշխանության ծառայության եւ կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ 37, այլ հանցագործություններ 22 Շեշտակի աճել է սեռական անձերմխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունների թիվը 2016-ի 9 նման դեպքի համեմատ 2017-ին արձանագրվել է նման 19 դեպք։ 12-ով աճել է նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը, արձանագրվել է 42 պատահար 8 մահվան ելքով։ Գլխավոր դատախազը նաև նշեց, որ վերջին տարիներին նկատվում է անչափահասների կողմից հանցագործությունների թվի աճ։ Անփոփոխ է մնացել սպանության դեպքերի թիվը, ինչպես 2016-ին, այնպես էլ 17-ին արձանագրվել է մեկական սպանություն։ 2017-ին նվազել են պետական իշխանության կառավարման կարգի դեմ ուղված հանցագործությունները, կաշառք ստանալու կաշառքի միջնորդության դեպքեր չեն արձանագրվել։ Նվազել են նաև թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության եւ իրացման դեպքերը, սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունները։ Հանրապետությունը հանցավորության վիճակի վերլուծությունը թույլ է տալիս ասելու, որ հանցագործությունների կանխման նախականխման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ կատարվել են, բայց դրանք բավարար չեն։ Արթուր Մոսյանն իր խոսքի երկրորդ մասում անդրադարձավ գերատեսչության այլ գործառույթների արդյունքներին։ 2017-ին դատախազությունը ընդունել է 42 հաղորդում հանցագործության վերաբերյալ որոնց քննարկման արդյունքներով 28-ով մերժվել է քրեական գործի հարուցումը, ընդ որում 17 հարթարացման հիմքով, 11-ը 22 անձի նկատմամբ ոչ հարթարացման հիմքով, 2-ը գործում զղջալու, 1-ը վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Հանցագործության վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման արդյունքներում հարուցվել է 10 քրեական գործ, 4 հաղորդում գտնվում էր քննարկման փուլում։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում դատախազության կողմից դատախազական վերահսկողությունը իրականացվել 1473 նյութերի օրինականության նկատմամբ, ինչպես նաև արդեն հարուցված 387 քրեական գործի հետաքննության եւ նախաքննության օրինականության նկատմամբ 111 նյութ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է առաջին Ատյանի դատարան, որի արդյունքում Պետությանը պատճառված 31 միլիոն 172 հազար դրամ գույքային վնասից վերականգնվել է միջդատական վարույթում 18 միլիոն 229 հազար դրամ, իսկ իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց պատճառված 44 միլիոն 400 հազար դրամ գույքային վնասից վերականգնվել է 38 միլիոն 254 հազարը։ Տարեկան հաշվետվությունից հետո գլխավոր դատախազը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելլա Լալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում 3 տեղի ունեցել հանդիսավոր միջոցառում՝ նվիրված մայրենի լեզվի, հայրենիքի պաշտպանի եւ Արցախյան շարժման 30-ամյակի տոնական օրերին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ռազմամարզական վարժարանում որոշել են Փետրվարյան 3 տոները նշել մեկ համախումբ միջոցառմամբ, որտեղ եւ Մայրենիի գովքը կար, եւ հայրենիաց պաշտպանի փառաբանությունը եւ Արցախյան շարժման գնահատանքը։ Զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը մեծ զրույցում նշեց, որ մշակութային կենքին ակտիվ մասնակցությունը վարժարանի կրթադաստիարակչական աշխատանքի բաղկացուցիչ մասն է կազմում եւ որ այս միջոցառումն էլ ուղերձ է ոչ միայն սաների, այլև ողջ հանրության համար ոչ միայն մեր սաներին հասցնել այդ ամենը, այլ նաև մեր հանրությանը, որ ռազմամարզական վարժարանը այսպիսի մշակութային միջոցառումներ եւ ունակ է եւ որակյալ է կարողանում իրականացնել։ Բացի տարանից նաև խթան կհանդիսանա այն պատանիների ու աղջիկների համար, ովքեր այս տարի ավարտելու են 9-րդ դասարանը, տեսնելով իրենց հասակակիցներին, գուցեև կընտրեն հետագա ուսումը ռազմամարզական վարժարանում։ Շնորհիվ խորհրդային սպաների միություն հասարակական կազմակերպության միջոցառում լիարժեք տոնական հանդիսության վերածվեց։ Միությունը պատվոգրերով ու արժեքավոր նվերներով ապարգևատրեց վարժարանի մի խումբ ուսանողների եւ դասախոսների։ Զորամասի հրամանատարին նվիրեցին օթամղի հրացան, իսկ վարժարանին համակարգիչ ու մեծ քանակությամբ մարզական գույք։ Նախաձեռնության մասին պատմում է կազմակերպության նախագահ Պահեստազորի գնդապետ Հենրիխ Մովսիսյանը։ Ասեցի մի հատ համակարգիչ կբերեմ, կնվիրեմ։ Դրա մասին տեղակայեցի մեր բարերարին, ամոթ չի ասում որ մի համակարգիչով բավարարվենք։ Հարցուտ էս էլ ինչա պետք, ավելացնենք։ Եկա հատեզը ցուցակ ներկայացրին, հասցրի իրան, շատ լավ է, հոյակապա, էսա ուղարկեմ գումարները, սաղ կարած թեփվես ու հազնես իրancs։ Կատարեցի իրենք սխալվելու իրավունք չունեն։ Իրենք պետք է լավ մասնագետներ դառնան, որ հետագայում մեր անվտանգությունը լինի ապահով ձեռքերում։ Զորավարներ եք դուվել, հերոսներ եք դուվել։ Մեր վարժանից է պետք է հերոսներ հոսքան, չէ՞։ Ցանկությունս հետա, որ նրանք բնան արժանի մարդիկ մեր հայրենիքի համար։ Եվ դրա համար բոլորս պատավոր ենք, որպեսզի օգնեն ոգի կանգնեցնելու իրենց։ Վաժարանում սովորող տղաներն ու աղջիկները ուսմանը մոտենում են իրենց առաքելության ողջ պատասխանատվության գիտակցմամբ։ Մեծեց զրույցում Արտակ Պետրոսյանն ու Արփինե Ավանեսյանը, ովքեր ի դեպ ապարքեվատրվածների շարքից էին, ասացին. Ես վարժանում սովորում եմ ցանկանալով դառնալ հայազգի պաշտպաններից մեկը, իմ papերի կատարած աշխատանքի գործի շարունակողը լինել եւ նրանց արժանի ժառանգը մեծ ուրախություն ապրեցի, որ լսեցի, որ վարժանում ընդունում են աղջիկներ, բայց կոնկրետ ցանկությունս առաջացավ ապրիլյան պատերազմից հետո։ Այդ ժամանակահատվածում իմ ապագան տեսնում էի հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում։ Ի հավելումն նշենք, որ վարժարանի հետ խորհրդային սպաների միության համագործակցությունը խոստանում է շարունակական լինել։ Առաջիկայում նախատեսվում է վարժարանի դասասենյակներից մեկը վերանորոգել կրթօջախի զոհված սաներից մեկի անունով անվանակոչելու նպատակով Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նիդերլանդների խորհրդարանի ստորին պալատի անդամները հավանություն են տվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ Յոել Ֆորդեվինդի հեղինակած փաստաթղթերը խորհրդարանում մեծամասնության աջակցությունն են ստացել։ Խորհրդարանականները նաև որոշել են, որ կառավարության անդամը կմասնակցի ապրիլի 24-ին Երևանում հիշատակի միջոցառումներին։ Անկարան արձագանքել է Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը դատապարտել է հոլանդական խորհրդարանի որոշումը, այն անվանելով այսպես ասած անհիմն եւ իրավական ուժ չունեցող։ Ազատ հայրենի կուսակցության կանանց խորհրդի անդամները երեկ այցելել են Մարտունի քաղաք եւ շրջանի Վարանդա, Վերթաշեն, Թաղավարտ համայնքներ, օգնություն ցուցաբերել կարիքավոր, սակավակարող եւ բազմասավակ մի շարք ընտանիքների։ Խորհրդի նախագահ Ռոմելա Դադայանի խոսքով սա իրենց հերթական օգնությունն է, որ ցուցաբերում են այդպիսի ընտանիքների։ Մենք որոշեցինք, որ մեր ուշադրության կենտրոնում պահենք եւ հնարավորինս աջակցենք նրանց։ Մենք պարտավոր ենք հոգալ նման ընտանիքների մասին, չէ որ այդ ընտանիքներում երեխաներ են մեծանում, ասել է Ռոմելա Դադայանը։ Նշենք, որ նույն առաքելությամբ այսօր խորհրդի անդամները մեկնելու են Մարտակերտի, Ասկերանի եւ Շաումյանի շրջաններ։ Արցախի ժուրնալիստների միության գրասենյակում 3 տեղի է ունեցել արհեստավարժ լուսանկարիչ Ասկերանի Բերդ շրջանային թերթի գլխավոր խմբագիր Վալերի Պետրոսյանի Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի նվիրված լուսանկարների անհատական ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը ներկային պատգամավորներ, շարժման ակտիվիստներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Վալերի Պետրոսյանը 1988 թվականի փետրվարի 13-ի առաջին հանրահավաքի լուսանկարիչն է եղել։ Արցախի ժուրնալիստների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանը հենց այս նախաբանով սկսեց իր ողջույնի խոսքը, որից հետո անդրադարձավ այդ փոթորկահույզ օրերին Վալերի Պետրոսյանի կատարած ստեղծագործական աշխատանքին։ Այսօր մենք նախատեսել ենք ներկայացնել մեր լարագրողական ընտանիքի անդամներից մեր թիմ փորձարու լարագրող լուսանկարիչ Վալերի Պետրոսյան անհատական ցուցանձ լուսանկարները առաջին հանրահավաք Ստեփանակերտում 1988 թվականի ֆեվրվարի 13-ին միակ լուսանկարիչ, որ եղել է, դա եղել է Վալերի Պետրոսյանը, որը հետև այդ ժամանակ մի քիչ գիտեք, միանգամից էր իրականացրել այդ շարժումը եւ նրանց հետ իհարկե մեծ եւ ցուցանկարիչների եւ հատկապես մեր հերոստատեսությունը մեծ էպոպեա ստեղծել տարերային այսպիսի բանով սկսեց շարժումը բայց միանգամից ծողացավ հրապարակը եւ կազմակերպիչներից մեկը նույն Վալերի Պետրոսյանն էր Միջոցառմանը ներկա ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը հիշելով այդ օրերը նշեց, որ Վալերինան Եզակի լուսանկարիչներից մեկն է, ով շարժման սկզբնական փուլում կարողացել է լուսանկարչական սարքով արձանագրելու հավերժացնել տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այդ լուսանկարները պատմություն են։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հատկապես այդ ժամանակ զգաց, որ շարժումն ավելի լայնածավալ ու անկասելի է։ Ժամանակները ծանր էին եւ մարդկանց խիզախումը մեծ էր։ Վալերիկին գիտեմ շալքան սկզբից։ Պիտի գնահատենք։ Ես այդ մարդ է, որ 12-ին եմ նկարահանեց։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, փետրվարի 22-ին, երբ Ասկերանի վրա հանդակվեցին թուրքերը, երկու լուսանկարիչ կային, մեկը Վալերիկն էր, մեկը Հայասերը։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարգես Բաղարյանի գնահատմամբ ցուցադրվող լուսանկարներն անգին գոհարներ են։ Տարիների հետ լուսանկարները ստանալու են մեծ արժեք, մեծ գործ է կատարված, որը պետք է տարածել։ Միանշանակ նկարները գողարները։ Միգուցե այսօր մենք դրանց դեռ անկարևորությունը չենք տալիս, ինչ որ իրականում իրենք ներկայացնում են, բայց վստահեցնում եմ, որ տարիների հետ այս նկարները ել ավելի մեծ առույգ են ստանալու։ Դուք պատկերացրեք 30 տարի անցել է, անցնի եւս 70 տարի, 100 տարի հետո այս նկարները լինեն, ոնց որ մենք եթե այսօր ուզենայինք տեսնել 100 տարվա առաջվա նկարներ, որ ցավոք սրտի շատ քիչ է։ Աչքի լույսի պես պիտի պահպանել այս նկարները։ Պատասխան խոսքում ցուցահանդեսի հեղինակը Վալերի Պետրոսյանն ասաց, որ եթե 1988-ին պայմաններ նպաստավոր էին Ղարաբաղյան շարժումը սկսելու համար, ապա այսօր 30 տարի անց նույնքան նպաստավոր են պայմանները այդ հերոսական ժամանակաշրջանն արձանագրած լուսանկարներն ի ցույց դնելու համար։ Այն ժամանակ ռիսկային էր այդ աշխատանքը, սակայն ռիսկի մասին ես հասկացա միայն հետո, հիշում է լուսանկարիչը։ Ես օրինակ այդ նկարների մասին որ խոսում եմ, ես իմ գործս եմ կատարել։ Ես արտարոց ոչ մի բեջում արա, ոչ մի ակնկալիք չէ։ Ես իմ գործս եմ կատարել, հա։ ռիսկային արա, բայց ռիսկայինը հետո հասկացա, ռիսկային արա։ Ցուցահանդեսի բացմանը ելույթ ունեցողները միանշանակ պնդում էին, որ շարժման ֆոտոտարեգրության ստեղծումը Վալերի Պետրոսյանի կողմից արժանի է գնահատանքի, քանի որ ֆոտոփաստն անարգելի վկայություն է, որը հասկանալի է բոլոր լեզուներով, տեսանելի բոլորին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։